брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у сённяшняй вострай браме я працягнуў подступы да няпростая будучая перадачы пра вынікі два стагоддзя ў беларускай культуры. На пазамінулым тыдні гаворка ішла пра таварыства мёртвых паэтаў. Самы страшны эпізод у гісторыі беларускай літаратуры пра канец лістапада 37, калі сталінскі НКВД ў адначасе расстраляў два дзясяткі беларускіх паэтаў гэта толькі адзін эпізод у чырвонай палітры тотальнага вынішчэння беларускай творчай інтэлігенцыі бо увогуле ахвяры сярод літаратараў пералічваюцца на сотні у вось тут пытанне, А што было з музыкамі, з тэатральнымі дзеячамі, з мастакамі, як яны перажылі той самы страшны сталінскі час. Наколькі ведаю, не было спецыяльных артыкулаў і даследаванняў на гэтую тэму. Ведаю таксама, што шмат мастакоў у вайну засталіся ў Мску. Мабыць, не так проста было спакаваць усе карціны і ўвесь рыштунак не параўнаеш з паэтам, які мог усё скласці ў валіску, а то і прыхапіць пару сшыткаў. Паводле ўспамінаў тая эвакуацыя з Мску адбывалася раптоўна і нервова. Зрэшты да яе яшчэ трэба было дажыць. Таму гаворка перадусім пра трыцатыя гады. Натуральна, пра лёсы мастакоў адзінак мы сёе тое ведаем але калі браць у цэлым і прынцыпы адбору у катаў і сістэмнасць таго што страціла нацыя верагодна у розных жанрах выглядаюць по-рознаму гэтай думкай я падзяліўся з мастацтвазнаўцам сергеем харыўскім Ягонае падсумаванне наперадзе, але перш ён прапанаваў распавесці пра беларускага мастака рамана Семашкевіча, які быў расстраляны ў 37 і 100гадовы юбілей якога сёлета не быў адзначаны ў беларусі слова сергею харыўскаму імя рамана семашкевича я ўпершыню пачуў у пецярбургу тады ў перастройку імёны мастакоў там открываліся летні штодня мой прафесор быў шчыра здзіўлены маёй недасвечанасцю вам як беларусу гэта недаравальна рамана семашкевич у беларускіх энцыклапедыях няма Было некалькі публікацый у перыёдыках і ўсё. Моў таму сёлетні стогадовы юбілей мастака прамінуў у нас незаўважна. Семашкевіч выпаў з кантэксту беларускай культуры. Між тым ягоны юбілей адзначылі ў рассеі. выдадзеныя альбомы зняты дакументальны фільм прайшло некалькі шумных выставаў. Цяпер расейцы называюць яго не іначай як марыю калекцыянераў. Ведаў бы пра тое ён сам. Нарадзіўся раман у 1900 у мястэчку Лебедзева под маладэчным. Адтуль, дарэчы, з суседніх дамашоў і Семашкевіч Рыгор, літаратар, які выгадаваў на фельфаку шмат сённяшніх беларускіх дзеячоў. Раман жа быў гадаванцам Язэ Падраздовіча і віленскай беларускай гімназіі. У 1925 годзе ён перабраўся ў Менск, адкуль разам з мастаком Мехасём Філіповічам накіроўваецца ў Маскву на вучобу вышэйшых мастацка-тэхнічных майстэрнях. На пачатку 30-х Семашкевіч паехаў быў у Тбілісі да яшчэ аднаго свайго земляка беларуса Кірыла Зданевіча, таго самага, што адкрыў свету перасманішвілі. Пабачаная на кватэры Зданевіча калекцыя твораў геніяльна грузінскага прымітывіста зрабіла на Семашкевіча ўражанне з таго часу ягоны традыцыяналісткі жывапіс змяняецца. Можна праўда казаць і пра французскія карані пра утрыла, маркезю, фі ці руо. У 31 годзе Смашкевіч уваходзіць у мастакоўскую суполку 13 разам з якімі ладзіць вялікую выставу ў Маскве. Там, дарэчы, былі і беларусы, Стэфанскі, мелашеўскі дрэвен, раманович. А сама тая суполка была ці не апошняму сплёскам мастакоўская свавольнасці. У Менску рэпрэсіі ўжо набывалі статыстычны размах, а ў Маскве на тое пакуль не выглядала. Але Семашкевіч нібы вычуваў. Напрыклад, ягоны малюнак чалавек і пачвара. Стаіць сабе мужик, як мае быць у ботах ды да картузе, а за ім ужо цікуе нейкае земнаводнае страшыдла з высылапленым языком. Альбо рыхтык гагенаўскія арыштанты сапраўды прачуваў, як і шмат хто іншы, але ў адрозненні ад іншых выкладаў свае прачуванні на паперы. Зрэшты два ягоныя родныя браты ўжо былі арыштаваныя за пераход мяжы і польскі шпіянаж. 1 лістапада 37 -го году прыйшлі па яго. У пратаколе тройкі значылася за нелегальны пераход савецкай мяжы за актыўную контррэвалюцыйную фашыстоўскую дзейнасць. Ніводным з допытаў Семашкевіч вінаватым сябе не прызнаў. Нікога выдаваць не збіраўся. 22 снежня яго расстралялі, чамусьці ў Татарстане. Не пакінулі спакоі ягоны творчы даробак. Звыш трох сотняў палотнаў былі забраныя ў НКВД, дзе прапалі незваротна. У даведцы з КГБ пра рэабілітацыю гаворыцца дакладна, што на карціны існуе вопіс, і іх у НКВД трымалі да сорокавога году. Ад мастака засталіся. Рамень ад эцюдніка, бутэлечка з фіксатывам для малюнкаў і раскладное палатняная крэс. А яшчэ 150 малюнкаў тушам, што перахаваліся у сяброды знаёмых, яшчэ дзясятак карцінаў, раскіданых ад пензы да тбілісі. Владимир Мелашеўскі сябра і зямляк Семашкевіча, славуты савецкі графік, якому пашчасціла адцаліць пасля ссылкі у часе адлігі шестдесятых шчыра не мог узяць у цям гэткую нялітасцівасць. Наш Семашкевіч быў цалкам бессвядомы, казаў ён, жывапісец з вялікай літары, якія ў яго маглі быць палітычныя погляды. Аднак мяркую, што погляды ў гэтага бясшкоднага творцы ўсё ж былі. Невыпадкова на ягоных малюнках суседзяць паседжанні парт ячеек з пінгвінамі, ламамі ў заасадзе, паляванне побач з вымысленымі турмамі. Ягоная творчасць гэта мастацтва супраціву. Не маляваў ён сталінаў, варашылаваў жданаваў, не маляваў трыумфавання пралетарыяту, не імкнуўся падладжвацца і не меў ілюзію грэбаваў тымі людзьмі, што забівалі ў саміх сябе сваю самавітасць і тымі, што забівалі яго. Ён не сказаў ім нічога. Ён ведаў, за што яго знішчалі. Сергей Харыўскі мяркуе, што Раман Семашкевіч ведаў, за што яго расстрэльвае НКВД. Магчыма, і расстраляныя беларускія паэты ведалі, прынамсі, вычувалі, бо апыналіся акурат на мяжы добра, якое неслі ў сабе і цяпер ужо нічым ніякімі светлымі будучынямі не зафарбаванага зла. острая брама беларускі культурны кантэкст два стагоддзя Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Мы працягваем тэму рэпрэсаваных беларускіх мастакоў і параўноўваем іхныя лёсы з лёсамі літаратараў, якіх найболей расстрэльвалі ў трыцатыя. Дарэчы, пра рамана Семашкевіча ніякіх звестак у беларускіх энцыклапедыях няма дагэтуль. Затое біяграфіі пісьменнікаў папоўніліся гэтым самым апошнім радком расстраляны. Верагодна, і арыштоўваць літаратараў было лягчэй. Забраць хлапца паэта са студэнцкага інтэрнату спакою на пяць чалавек было зусім не тое, што выцягнуць з уласнай майстэрні, нябачнага за сотнямі сваіх твораў жывапісца. Тым не менш выцягвалі і жывапісцаў. Музыка размовах даследнікі сцвярджаюць, што і мастакоў, як такіх у 30-е гады была ў Беларусі жменька, а членаў новастворанага саюзу мастакоў і ўвогуле налічвалася ўсяго 10. Маўляў, каго тут рэпрысаваць. І потым, як разабрацца, што такога падазронага намаляваў творца ў сваіх пейзажах і натурмортах. Але сталіншчына любіла пранікаць якраз у такія недаступныя ёй сферы і ў гэтых сферах вяршыць свой разбой. Мне згадваецца сцэна з нядаўняга расійскага фільму рускі бунт, які, дарэчы, на мінулым беларускім кінафестывалі лістапад атрымаў чамусьці гран-пры. Дык вось там ёсць эпізод, калі да Емельяна Пугачова, ягоныя спадручныя падводзяць затрыманага імі навукоўца, здаецца шведа, які ў гэтых краях вывучаў флору. Двухметровы і бясведамы замежнік наіўна тлумачыць свой метафізычны занятак, а пугачоў кідае павесіць. На пытанне чаму павесіць, маўляў, гэта чалавек выразна нязначага бунтоўнага свету, расійскі бунтаўнік адказвае, а так пад руку трапіўся аналогія зусім празрыстая. Праўда, тут ёсць одно істотнае удакладненне. Калі дапускаць меншыя рэпрэсіі ў дачыненні да мастакоў, дык трэба ўлічваць, што якраз тых, хто мусіў прафесійна разумець іхную творчасць мастацазнаўцаў у Беларусі знішчылі ўсіх да аднаго. Крытыкаў і выкладчыкаў мастацтва пасля сталіншчыны ў краіне не засталося гэтая галіна мусіла ў будучыні стварацца на абсалютна голым месцы. Сергій Харыўскі працягвае. Няма ў беларускіх энцыкляпедыях звестак і пра шмат якіх іншых мастакоў, якія палеглі ахвярамі перадваеннага тэрору. На пачатку трыцатых былі арыштаваныя ібрагім гамбіцкі, Михас Філіпович, Михал Станюта, але ім можна сказаць пашэнціла. Неўзабаве яны павярталіся да хаты жывымі і працягвалі творчасць. Хоць і не патрапілі ў саюз мастакоў, які ўтварыўся 38. -м. У 39 выпадкова ўцёк з арышту ў вялейцы Владзіслаў Страмінскі. Ён перабраўся ў нямметчыну, выжыў. А вось некаторыя разлічыліся за свой талент жыццём. Адным з першых быў забіты Владзіслаў Галубок. Не толькі літаратар, актор і рэжысэр, але і мастак. Гаубок сам афармляў пастаноўкі ўсіх сваіх спектакляў, а да таго ж браў удзел у выставах, як жывапісец. Яго расстраляў 37. -м. Пра тыя гады я папрасіў распавесці зяця галубка беларускага мастака Яўгена Ціхановича. Яму, дарэчы, днямі сспоўнілася 89 гадоў. Яўген Ціханович ці не апошні сведка тая эпохі з мастакоўскага асяродку І адзіны бадай памятае тых, з кім працаваў. Гадлевскі двор афарміцель пасля парады фізкультурнікаў у Москве выслалі яго ў Магадан на 10 гадоў. Гадлевскі пасля срока не вярнуўся ў мінск. Змудзенскі мастак графік, які рабіў малюнкі дзеля буквароў, быў высланы ў Сібір, бо быў у именуемым офицером царского режима. Это был час сталинского террора. Абрам у нас так график. Забил географичные карты. Убил верш выдовецты, мел хату и великий фруктовый сад. Але городские улады захватили его сад э, и побудовали вечкомиссию. Для дома мастаку было нанесена матэрыяльны і маральны знявары. Ён пачаў абурацца і гэтая акалічнасць паслужыла яго высылкі, дзе ён і памёр. Кашкель мастак графік працаваў у дзяржвыдавестве, а яго бацька меў прынэты вялікі магазин. Толькі гэта было, гэта было прычынай яго высылкі пры сталінскім хапуне 37. -й вот был не, э, вот не проминув добрых специалистов, выкладчиков у техникуме. Мы лечим Витебский мастерский техникум высшей мастерской установы. Вот там выкладали наставники, которые скончили императорскую академию мастерства в Петербурге. Такие мастерства, как В. Волков, Н. Керзин, Бендрик і такія настаўнікі, як Фокт, Хрусталёў, Загароўскі, Груцай, Дзежыц. Між іншым, Керзіны лішылі выкладаць скульптуру менавіта за тое, што ён атрымаў дыплом фактическая група і ну, імператорскай акадэміі мастацтва. Скульптуру стаў выкладаць Ганс Шульц, які скончыў у Ленинграде МП, Институт пролетарского искусства. Сама назва института говорит сама за себе, отмовились от академичных программ выкладания, наступил хаос. Наставники Витебского мастатского техникума Даркевич Петр выкладал мастерство знавства, а его родный брат Даркевич Христофор выкладал монументальный живопис. Батьки, э, батька, яких был вельми заможный человек, ён меў млын, і гэта было прычынай расстрела або двух братоў. Гэта быў 1937 год. Мен выкладаў у тэхніку міграфіку, а ў мінулым быў афіцэрам пры царскім рэжыме. Верагодна, мартыралёг гэты далёка не поўны. Нам неведамыя лёсы мастакоў з гомеля магілёва, мазыра, бабруйска, полацка. Ніхто сёння адмыслова гэтай тэмай не займаецца, але нават з таго, што мы ведаем, можна зрабіць адну супярэчлівую выснову. Мастакоў рэпрэсавалі ў меншых масштабах, чым літаратараў і менш жорстка. Высылка не куля. На гэткую маю выснову Яўген Ціханович выказаў сваё меркаванне, маўляў мастакамі, не надта хто азываўся за Сталіным. У тым сталінскім саюзе мастакоў на 38 год было ўсяго 10 чалавек, пераважна не беларусаў. А большасць беларускіх мастакоў сталі ў тыя гады проста выкладчыкамі або паз'язджалі з буйных гарадоў. Адам Глёбус цвердзіць, што адносна мякчэйшае стаўленне камуністаў да мастаку тлумачыцца тым, што сапраўдны мастак бажавольны, крыху вар'ят, а таму прымусіць і прыдушыць яго не выпадае. Бож мастацтва ці не адзіны від творчасці, што не падлягае дысцыпліне. Нават той жа жывапісец волкаў, са слоў Цехановича мог і за гітлерам і за сталіном, адмаўляць людзям ва ўніформе, спасылаючыся на адсутнасць настрою. На сёння сеанс адкладаецца. Зрэшты, гэтыя гледзячы не пярычаць адно аднаму. Хоць гэта ніяк не ўваскрэсіць нам таго мастацтва, што было знішчана альбо не створана. Нішто нам яго не ўваскрэсіць. Сергей Харыўскі распавёў пра сталінскія рэпрэсіі сярод беларускіх мастакоў. Нагадаю, нам гэтыя факты і высновы спатрэбяцца для падвядзення вынікаў 20 стагоддзя ў беларускай культуры. Ужо сёння ў мяне няма сумневаў, што гэта было стагоддзе літаратурнае. Узяўшыся неяк падсумоўваць нашаніўскае пытанне чытачоў пра лепшую кнігу стагоддзя, я зразумеў, што мушу падсумаваць вынікі самога стагоддзя. Бо літаратура народжаная ім і знішчаная ім, адлюстравала яго найлепшым чынам. далі ў іншых галінах культуры, выяўленчае мастацтва, музыка, тэатр, архітэктура адбываліся або заняпад, або толькі першыя поклічы нараджэння, дык літаратура здзяйснялася ў гэтым стагоддзе на поўніцу і на поўніцу яго перажывала. Архітэктура толькі бліснула недзе ў першай палове некалькімі помнікамі канструктывізму, Жывапіс гэтаксама фрагментарна адзначыўся віцебскай школай і якімі-небудзь маляванымі дыванамі. Музыка праз усё стагоддзя раскраплёная песнямі, у якіх яна жанрава слівалася з той самай літаратурай. Сама ж літаратура, менавіта прыгожае пісьменства, сталася знакам, найбольшым здабыткам і найбольшай стратаю нацыі. Але пра гэта ў наступнай перадачы. Thank you.